Jo si salterà la bella a ballare che in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà la bella a ballare che in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà presto danza tondo a tondo donne mie venite qua un garzon bello e giocondo a ciascuno pocherà finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà il più bel con la più bella tutta notte danzerà mamma mia, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà, finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà, finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà, tra l'altro. salta, gira, gira, ogni coppia cerco va, già s'avanza, si ritira e alla salto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va, già s'avanza, si ritira e alla salto tornerà. Già s'avanza, si ritira e alla salto tornerà. e alla all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la pruna va quella, con la rosa va seconda, con la sporta fermo sta. Viva il ballo tondo a tondo, sono un re, sono un pascià, il più bel piacer del mondo, la più cara voluta Mamma mia, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, frinche, mamma mia, si salterà. Frinche, frinche, frinche, trinche, trinche, trinche, mamma mia, ci salterà